بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Uz Allahu Đalla Vala dozvolu večeras nastavljamo spominjati hadise iz poznate zbirke hadisa poznate kao 40 nevevjevi hadisa autora imama nevevija koji je probrao određene po njemu sveobuhatne hadise Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i uvrstio je u tu svoju zbirku od 42 hadisa ali se radi lakšeg izgovora kaže 40 nevevi hadisa. Večeras družimo se uz Allahu dželle vala dozvolu sa 12. hadisom. 12. hadis prenosi nam Ebu Hurajre radijallahu anhu koji kaže: "Qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: Min husni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Od čovjekovog lijepog islama je da se ostavi svega onoga što ga se ne tiče. Ebu Hureyre radijallahu an prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao od čovjekovog lijepog islama je da se ostavi svega onoga što ga se ne tiče. od čovjekovog lijepog islama jeste da se ostavi svega onoga što ga se ne tiče. Kaže imam nevovi nakon što je spomenuo ovaj hadis, kaže hadis je dobar, zabilježili su ga imam tirmizi i drugi. Kaže imam nevovi, hadis je dobar, bilježe ga tirmizi i drugi. U ovom hadisu Allahov poslanika alaihi salatu sam kaže od čovjekovog lijepog islama. Šta se misli ovdje na lijep islam? Kaže se u pojašnjenju riječi hadisa lijep islam pod lijepim islamom misli se na njegovu potpunost. Pa bi se dakle moglo reći i prevesti od čovjekovog potpunog islama. Ono što upotpunjava čovjekov islam jeste da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Ono što ukazuje na njegovu lijepu vjeru, ono što ukazuje na njegov iman. Dakle, od čovjekovog lijepog islama, odnosno od pokazatelja njegove lijepe vjere, dobre vjere, od pokazatelja njegove potpune vjere, <clears throat> jeste da se čovjek ostavi svega onoga što ga se ne tiče. Dakle, ne može se postići lijepa vjera, ne može se biti dobar musliman bez ostavljanja onoga što nas se ne tiče ostavljanje ovdje, da se ostavi svega onoga što ga se ne tiče pod ostavljanjem, se misli i na riječi i na dijela. I na riječi i na dijela. Dakle, ostavljanje svega beskorisnog u čemu nema koristi ni za našu vjeru, niti za naš dunjalog. Svejedno bilo to od riječi, dakle da govorimo, a u tome nema koristi, ili da radimo, a u tome nema koristi niti za našu vjeru, niti za naš dunjaluk, za naš dunjaluk ili, ili ahiret. Pa dakle, prije svega misli se na ostavljanje tih riječi i dijela, na upuštanje, potpuno. A ako se čovjek već upusti, onda se misli da se ostavi toga. Znači, kada se kaže od čovjekovog lijepog islama je da se ostavi svega onoga što ga se ne tiče, prije svega da se ne primiče beskorisno. A zatim ako je već počeo činiti, da se ostavi toga. Da se ostavi toga. Uz pokajanje. Da se pokaje. Što je u tome trošio vrijeme ili ako se bavi onim što ga se ne tiče, a to je dakle bilo zabranjeno ili grije, zlo, loše dijelo, onda treba da se pokaje. Dakle, pod onim što nas se ne tiče misli se na sve ono što nema koristi za nas niti u našoj vjeri niti u našem dunjavku kao što ste čuli Imam Neo je rekao hadis je dobar i do sada smo je tako svih ovih 11 hadisa imali hadise koji su vjerodostojni za ovaj hadis Imam Neo i kaže da je dobar i da ga bilježi Imam Tirmizi i drugi skratio je, kaže bilježe ga Imam Tirmizi i drugi mimo imama Tirmizi je prošli puta smo tako imali nešto nekoliko riječi o imamu Tirmizi, da je rođen 209. na 10. 210. godine po Hidžri, a umro 279. i rodio se i umro u svome dakle, mjestu Tirmizu, po kojem je dakle, i dobio nadimak Tirmizi. Vrlo rano je počeo skupljati hadise, učiti dakle, hadise, nakon što je pokupio znanje o hadisu u svome mjestu, krenuo je dalje, putovao širom, svijeta tada gdje su bili ili centri gdje se učio hadis, izučavao hadis, imao mnoge učitelje od onih učitelja s kojima se najviše družio i koji su najviše ostavili traga na njega od koji se najviše okoristio je bio Imam Buharija. Imam Buharija. Imam Tirmizi je bio dakle poseban što se tiče pamćenja hadisa bio dakle pronicljiv, oštrouman, bistar, uh, toliko da se, spomenuo sam tako prošli puta, govorilo kada se hoće za nekoga reći da je, da je bistar, da je pametan, govorilo se bistar kao tirmizi. Ti si bistar kao imam tirmizi. I imam Buhari sam, sam je potvrdio da se on okoristio imama Tirmizi Čak je rekao ja sam se više okoristio od tebe nego ti od mene. I imam Buharija je od njega prenosio hadise i svrstao ga među svoje učitelje. Imam Tirmizi u osnovi učio je kod imama Buharija. Međutim, jeli, prije imamo Buharije skupio je ogroman broj hadisa, pa je imam Buhari od njega preuzeo određeni broj, određeni broj hadisa. <clears throat> Kaže ovdje bilježi ga imam Tirmizi i drugi. Mimo imama Tirmizi ovaj hadis je zabilježio Ibn Mađer, zabilježio je Ibn Hibban i mnogi drugi, Taberani, Bejheqi, imam Ahmed i drugi. I ovaj hadis je prenešen mnogim putevima i od mnogih drugih mimo Ebu Horeire, radijallahu ta'ala. Za ovaj hadis koji prenosi Ebu Horeire, radijallahu ta'ala, većina učenjaka rekla je da je hadis slab. Dakle, ovaj hadis koji je došao putem Ebu Horeire, a došao je jeli od Kurrata ibn Abdurrahmana, od imama Zuhrija, od Ebu Seleme, on od Ebu Horeire, radijallahu ta'ala. Problem u tom lancu prenoslaca jeste Kurrat Ibn Abdurrahman, koji je bio slab i kojeg su mnogi učenjaci hadisa, velikani u hadisu ocijenili slabim, poput imamo Buhari, Ibn Mejina i drugi. Sam imam Buhari je rekao za ovaj hadis da je slab. Hadis koji je došao ovim putem, rekao da je slab. Međutim, hadis je došao i od drugih. Došao je od Huseina radijallahu anhu od drugog unuka Allahov poslanika alaihi salacom i od drugih, tako da su pojedini učenjaci hadisa, pogotovo dakle u novije vrijeme naši, da kažem, savremenici poput Švajda Larnauta i Šeha Albanija pogotovo, ocijenili hadis dobrim ili vjerodostojnim. Imam neovi, kao što ste čuli, kaže hadis je dobar. Dakle, on ga je ocijenio dobrim. Zatim Švajda Larnaut, on ga je ocijenio u svojoj valorizaciji dijela Ibn Hibana, Sahiha Ibn Hibana, on ga je ocijenio, on ga je ocijenio dobrim, Toga je šeh Albani ocijenio u mnogim svojim knjigama, ocijenio ga je vjerodostojnim zbog mnoštva puteva kojima je došao i zbog ispravnosti sadržaja. Dakle, ponekada hadis bude ispravan što se tiče sadržaja, iako neko se nalazi sporan u lancu prenosilaca, ali dakle, sadržaj je ispravan i čak ovom sadržaju svjedoče i kuranski ajeti u kojima se govori o osobinama, jeli, li, vjernika, istinskih vjernika, vajda marru bil lagvi, marru kjerama, kada prolaze pored lagva, pored dakle onoga što je beskorisno, oni dostojanstveno prolaze, ne upuštaju se jeli, u to i drugi kuranski ajati. Dakle, hadis je u najmanju ruku dobar, iako Bog da po njemu se može, po njemu se može raditi. Čuli smo hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu talan, imali smo Ebu Hureyru kao prenosioca u petom hadisu, u devetom hadisu i u desetom hadisu. Ebu Hureyre radijallahu talan je poseban, neću dušti jer smo o njemu već govorili, poseban ashab Allahov poslanika alaihi salatu sam kratko se družio, malo se družio sa Allahovim poslanikom alaihi salatu sam, ali se družio neprestano zbog čega je i prenio najveći broj hadisa od Allahovog poslanika alaihi salatu sam kako se spominje u hadijskim knjigama, terminologijama hadisa, Pogotovo je li spominje se da je prenio 5374 hadisa usmeno zapamtio. Bio je dakle, čuvar sunneta Allahovog poslanika alihi salatu sam i bio je od onih koji rade po tom sunnetu, čuvao ga je tako što je svaku veće trećinu noći posvetio obnavljanju, ponavljanju hadisa, zatim drugu trećinu noći bi klanjao noćni namaz, za treću trećinu noći bi spavao. Znao bi u toku dana 12.000 puta da kaže, da kaže subhanallah. Bio je kadija u Medini. E, ime mu je po većini islamskih učenjaka bilo Abdurrahman ibn Sahr, dok prije primanja islama bilo mu je ime Abdu Shams, to pa mu je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam e, promijenio ime u po većini islamskih učenjaka Abdurrahman ibn Sahri preselio je kao što je poznato 59. godine po hijđri u Medinu u Kopanju u Beqiju. Dakle, on nam prenosi ovaj veličanstveni hadis u kojem kaže poslanik alihi salatu ve salam min husni islami il mar i trkuhu malajani min husni islami il mar i trkuhu malajani od lijepog čovjekovog islama jeste da se ostavi svega onoga što ga se, što ga se ne tiče. I ovaj hadis islamski učinjaci su dakle, o njemu rekli posebne, posebne riječi pa kažu da je ovaj hadis osnova lijepog ponašanja da je ovaj hadis osnova lijepog, lijepog ponašanja. Hadis kojim se odgaja i čisti ljudska duša. Ako hoćeš da se očistiš, odnosno da se posvetiš svojim mahanama, onda radi po ovom hadisu. Ako hoćeš da se odgojiš, ako hoćeš da se očistiš, radi po ovom hadisu. Nemoj se upuštati u tuđe, ono što te se ne tiče. Ti sam sebe ponajviše tičeš se. Pa je stoga ovaj hadis, rekli su za njega da je osnova u odgoju i čišćenju duše. Ibn Ređeb Rahimehullahu Teala kaže da ovaj hadis je veličanstveni temelj u odgoju i da ga islamski učenjaci ubrajaju u četiri hadisa iz koji se izvode svi pohvalni postupci lijepo ponašanje. Ukoliko čovjek želi da postupi, da izgradi kod sebe lijepo ponašanje, kažu učenjaci neka se drži ovih hadisa, ova četiri hadisa. Pa kažu, prvi hadis doći, ako Bog da to je 15. hadis, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir fe lekul khairana u lijasmat. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. Zatim kažu, Ovaj hadis od lijepog čovjekovog islama je da se ostaje svega onoga što ga se ne tiče. Zatim dođe hadis kada je došao jedan od ashaba čovjek traži od poslanika alihi salatu sam savjet, on mu je rekao la tagdab, nemoj da se srdiš, ne srdi se. Pa je ponovo kaže po savjetu ime, kaže la tagdab, nemoj se srditi. Treći puta nemoj se srditi i ako Bog da 13. hadis, sljedeći hadis doće o njemu govor, e, niko neće biti od vas pravi vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebe. Kažu učenjaci, lijepo ponašanje se gradi na ova četiri hadisa. Ko želi izgraditi kod sebe lijepo ponašanje, neka postupa po ovom po ovim hadisima, neka govori samo dobro ili neka šuti, neka se ostavi svega što ga se ne tiče, neka pokuša suzbiti svoju sržbu i neka s drugima se obhodi kako bi volio da se, kako bi volio da se oni obhode prema njemu. Pojedini učenjaci kažu da ovaj hadis predstavlja, polovin, e, post, predstavlja trećinu islama. Ebu Davud kaže četvrtinu islama. Hamza al-Kinani kaže trećinu islama. Bilo je učenjaka koji kažu da ovaj hadis predstavlja polovinu islama, jer se islam sastoji od činjenja i ostavljanja. Činjenja dobrih dijela i ostavljanja loših dijela. Pa kažu u ovom hadisu se spominje ostavljanje lošeg. Pa stoga predstavlja polovinu. Dok je bilo učenjaka koji kažu da ovaj hadis obuhvata cijelu vjeru, pa kažu jeste u ovom hadisu se direktno zabranjuje činjenje loših dijela, ali se indirektno naređuje, naređuje činjenje dobrih dijela. Tako dakle da je ovaj hadis da je ovaj hadis poseban poseban hadis. I vidimo dakle govori o ostavljanju svega onoga što nam se ne tiče i posvećivanju onoga što nam se tiče onoga što je od koristi za našu vjeru ili naš dunjaluk i to je jedan od pokazatelja naše lijepe vjere, odnosno onim čime se upotpunjava, uljepšava vjera i također ono indirektno bez čega se ne može biti lijep, ne može biti dobar, dobar musliman. A bilo je ovdje, ali tako bila je tema detaljno ova tema obrađena, gdje sam spominjao i određene hadise u kojima se govori o vrijednosti lijepog islama, da onaj koji uljepša svoj islam, ko bude dobar musliman, ko bude dobar vjernik, da se njemu dijela bilježe od 10 do 700 puta, zavisno koliko je on dobar musliman, koliko je uljepšao, uljepšao svoju, svoju vjeru. Pa dakle, iz ovog hadisa možemo izvući nekoliko poruka i pouka za nas. Prva pouka jeste da nas hadis postiče da budemo dobri muslimani. Da uljepšavamo svoju vjeru. Da nije dovoljno izreći šehadet, klanjati, postiti i činiti druge javne ibadete, već trebamo nastojati, uljepšati svoju vjeru, biti dobri muslimani koliko smo mogućnosti raditi što je god moguće više na sebi. I da ne znam koliko živimo, nikada nećemo ostati bez posla na samima sebi. Nikada kada smo mi u pitanju ne možemo biti besposleni. I doista onaj koji bude postupao po ovom hadisu, odgojit će se, očistit će se. Sjećate se riječi imama Malika, i često ih spominjem i zavređuju nakon Kur'ana, hadisa da se spominju, kada kaže zapamtio sam ljude u Medini koji nisu imali svojih mahana, nije se upiralo prstom u njih, nije se govorilo o njihovim mahanama manjkavostima, ali su se oni pozabavili drugima. Pa su postali poznati po svojim mahanama. Onda se počelo i o njima pričati. I zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, po svojim manjkavostima, nedostacima, ali se nisu bavili drugima, već se posvetili sebi, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Očistili se, odgojili se. Pa dakle, ovaj nas hadis postiče da uljepšamo svoju vjeru, da budemo lijepe, dobre, dobre vjere. Dakle, hadis je dokaz da islam nije samo namaz, nije samo zekat, nije samo učenje Kur'ana, već dakle ti i vadeti trebaju da ostave traga na nas, da budemo jeli i dobri prema drugima, toliko dobri da se ne upuštamo ono što se tiče drugih, toliko dobri da nas taj namaz, da nas taj zeka, da nas to učenje Kur'ana zaustavi i bude pregrada između nas i onoga što je beskorisno što je beskorisno da ne trošimo svoje vrijeme, a vrijeme je naša glavnica, naš život je naša glavnica, ono dakle čime zarađujemo, čime trgujemo sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim, od ljepota naše vjere Islama, dakle koliko je naša vjera dobra, koliko je naša vjera lijepa, pa zašto čovjek da, je, da se ne prihvati svoje vjere što je god moguće više kada vidi da ga vjera postiče na sve što je korisno a zabranjujemo sve što je beskorisno. Naša vjera je toliko dobra, toliko lijepa, da nam zabranjuje sve što je beskorisno, toliko nam želi hajra, toliko nam želi dobra, da nas postiče da maksimalno koristimo svoje vrijeme u dobrim dijelima, a da se ostavimo svega što je beskorisno, pa ako ne za ahiret, onda dakle isto tako i za dunjaluk. Nema koristi za dunjaluk, tvoj dunjalku, nemoj se, nemoj se baviti time, jer ne živimo na ovom svijetu vječno. Stoga, sljedeća poruka, svaki razumni insan trebao bi se ostaviti svega onoga što ga se ne tiče. Bilo od vjere ili dunjaluka i treba se posvetiti onome što ga se tiče, što će poboljšati njegovu vjeru ili što će popraviti njegovo dunjalučko stanje. Svaki razuman insan svaki je razuman koji želi sebi spas, koji želi sebi boljitak i na dunjalku i na ahiretu treba da se bavi onim što je odkoristi za njegov dunjalk ili njegov ahiret. Iz hadisa vidimo da je od potpunosti naše vjere da se ostavimo svega beskorisnog. I ovo pravilo je vaga za sve nas. Danas koliko se bavimo korisnim, koliko beskorisnim, možemo izvagati svoju vjeru. Kakve smo vjere? Koliko smo uljepšali svoju vjeru? Koliko se u našem životu bavimo korisnim, koliko beskorisnim stvarima? Zatim, kažu učenjaci da je od lijepog islama čovjeka i da se ostavi beskorisnih pitanja odnosno pitanja na koja nema odgovora. Ne pitaj nikoga ona pitanja na koje odgovore zna jedino Allah. A često se to zna desiti. Hoće li mi Allah primiti, hoće li mi Allah okabuliti, hoće li mi Allah nagrati, koliko ću ja dobiti, koliko je meni primljeno od namaza i slično. To zna samo Allah. Ti se potrudi da radiš kako treba, a ostalo je na Allahu subhanahu wa ta'ala. Pitanja također od gajba, na koja zna samo Allah subhanahu wa ta'ala kako na mnogim mjestima u Kur'anu kaže da ključevi tajni, ključevi gajba nalaze se samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili, dakle, mudrosti nekog propisa. Tamam, ako je mudrost pojašnjena, ako je mudrost rečena, nema smetnje da se zna. Ali ako mudrost nigdje nije spomenuta i sada istraživanje, traženje, propitivanje, provođenje vremena u tome, to je beskorisno. Od znakova poštivanja kuranskih i hadijskih tekstova, od e, znakova žurnog odazivanja Allahu Đelavala i njegovom poslaniku alihi salatu sami jeste da prihvatamo propise i radimo po njima bez obzira što ne znamo mudrost. Allah tako naredio, naredio tako poslanika alihi salucam, on to radio, radimo i mi. Allah ga poslao kao poslanika da nam predoči, pojasni, dostavi pojasni vjeru s kojom je Allah zadovoljan. Allah u poslanika alihi salucam tako postupao, ja ne, ja učeni imam dovoljno dijela ili slično, ne. Dakle, nije potrebno zalaziti u mudrost. Čak Ibn Kajim Rahimahullahu Ta'ala je bio mišljenja da je pogubno ispitivati mudrosti propisa, jer čovjek ako se upusti svojim manjkavim razumom pa ne dođe do željene mudrosti, može se desiti da odbije taj propis. Da ne radi po tom propisu. On je smatrao da je Allah nešto propisao zbog toga i toga, kasnije se ispostavi zbog nečega drugog, pa ostavi taj propis. Ne vidi on određenu mudrost u tom propisu i ostaje se tog propisa. Ne. Zatim kažu da se ne postavljaju pitanja, da se ne pita onome što se još nije dogodilo. Šta bi, kad bi? Ako se desi, kako da postupim? Dobro, ako je nešto pravladava mišljenje da će doista postupiti. Ako je nešto u skorijoj budućnosti pa hoćeš da se pripremiš, hoćeš da se zaštitiš, nema smetnje ali da se pita o nečemu što ne nazire se, ne naslučuje se da će nastupiti i slično, dakle to je trošenje vremena u beskorisno. Zatim hadis nam pojašnjava da, kako reko, shodno koliko se ko susteže od onoga što ga se ne tiče, toliko je njegova vjera i dobra. I na osnovu ovog hadisa ljudi se i razlikuju u vjeri. Neko je dobar, neko je manje dobar, neko je loš koliko se upušta u tuđe stvari, koliko se upušta u beskorisno, koliko svoje vrijeme troši na to, toliko je dobre vjere ili, ili loše, loše vjere. <clears throat> Također kažu od koristi ovoga hadisa jeste da trebamo voditi računa o svome vremenu i svome obrazu, svojoj časti jer u puštanju beskorisno troši se svoje vrijeme, u puštanju ono što nam se ne tiče, počesto time možemo izgubiti obraz. A sve se može povratiti, jedino se obraz ne može povratiti. Sve što se izgubi može se nadoknaditi, jedino se obraz ne može nadoknaditi. Zatim, Ovaj hadis je također jedan od dokaza kada nas neko upita daj nam dokaz da iman, da vjera kod čovjeka raste i opada. Ovo je jedan od tih hadisa. Kaže poslanik Alihi Salacom od čovjekove ili nečije lijepe vjere da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Pa onoliko koliko se toga ostavlja, toliko napreduje u vjeri. Uljepšava svoju vjeru. Onoliko koliko se upušta ono što ga se ne tiče, toliko njegova vjera biva lošija, odnosno toliko njegov iman opada. Kažu učenjaci, ko se ne ostavi, i to je normalno, svako od nas zna, ko se ne ostavi onoga što ga se ne tiče, proći će ga ono što ga se tiče. Prelijep zaključak. I svako to od nas vidi na sebi. Ko se ne ostavi onoga što ga se ne tiče, ko se upusti u ono što ga se ne tiče, za to vrijeme proći će ga ono što ga se ticalo. Rekla, kazala i provođenje vremena u tome moglo se daleko, daleko bolje iskoristiti. Možda, rekla, kazala, nećeš učiniti neki grije. Možda i hoćeš. Zavisno šta govori, šta prenosiš, u šta se upuštaš. Ali u najmanju ruku potrošit ćeš vrijeme u beskorisno. Za to vrijeme mogao si proučiti ono što znaš iz Kur'ana, tražiti za to učenje nagradu od Allaha i zadobiti toliko i toliko dobrih dobrih dijela, odnosno, odnosno sevapa. Mogao uklanjati dva rekata, mogao uklanjati, pogotovo ako je u prvom dijelu dana, četiri rekata duha namaza, dva rekata ili četiri rekata ili koliko ti Allah dozvoli, a poznato nam je koliko je vrijedno klanjati duha namaz, da se čovjek zahvaljuje Allahu Đallavala na svim blagodatima, da bi trebao danas da podijeli 360 puta sadaku, jer na sebi ima 360 globova ili kako ko to naziva, pa sa dva rekata duha namaza se jeli Allahu subhanahu wa ta'ala iskupljuje za sve to, pa je došlo ko klanja na početku dana četiri rekata Allah će ga zaštititi, podariti mu zaštitu do preostatka dana. Pa je došlo u hadisu poklanja četiri kata duha namaza i četiri prije podne namaza bit će mu sagrađena kuća u džennetu i koliko hoćeš. I zasigurno je li čovjek može to svoje vrijeme iskoristiti daleko, daleko u korisnim stvarima. Kažu također, ko bude govorio, rekli smo, ostavljanje, misli se i na riječi i na dijela. Ko bude govorio ono što ga se ne tiče, dobit će odgovor s kojim neće biti zadovoljan. Ko se upusti ono što ga se ne tiče i bude o tome govorio, reći ćemo, mu, začepit će se usta sa odgovorom koji mu neće pasat, neće biti zadovoljan. Tamam. Zato se tamo kaže od smjernica kako da se čovjek ostavi ono što ga se ne tiče. Jel tako? Većina nas malo, malo pa pređe grancu, malo, malo, pa upusti se u tuđe. Pa kažu, stalno sebe pitaj, kad se ufatiš, da si ušao u zabranjeni posjet, da govoriš o drugom ili baviš se tuđim mahanama, stalno sebe pitaj šta mi ovo treba? Jel mi ovo treba? Zbog čega mi ovo treba? Bolje da ti sam sebi kažeš nego da te taj pita što to treba. Što se baviš sam? Hm? Pa ako se bude upuštao u tuđe, dobit će od tog drugog zasigurno odgovor koji ga neće ni malo učiniti zadovoljnim. Također kažu svaki musliman ima svoju svetost koju niko ne smije tako lahko narušavati. Zna se u islamu, zna se propisi koji imaju kada se dakle poduzima spram muslimana, poduzimaju određene mjere mimo tih propisa nema niko pravo da narušava njegovu čast, njegov, njegov život. Ostavljanje onoga što ga se ne tiče, čovjeku pomaže jeli, da sačuva svetost, da sačuva svetost drugi. Pa dakle, iz ovog hadisa također pravilo možemo izvući jedno u najmanju ruku životno pravilo postignućeš dobra onoliko koliko se ostaviš onoga što te se ne tiče. Kažu, Iz ovoga hadisa se može izvući životno pravilo, postignut ćeš dobra i dunjalučkog i ahiretskog onoliko koliko se ostaviš onoga onoga što te se što te se ne tiče. I za kraj nekoliko govora naših prethodnika o značenju ovoga hadisa. Kaže Abdullah ibn Amro ibn Las radijallahu anhuma, dakle plemeniti ashab, ostavi se dijela koja te se ne tiču i ne progovaraj o onome što te se ne tiče ne radi ono što te se ne tiče i ne govori o onome što te se ne tiče čuvaj svoj jezik kao što čuvaš svoj imetak. ne rasipaš se, ne bacaš pare okolo sebe kao što čuvaš svoj imetak, čuvaj i svoj čuvaj svoj jezik čuvanjem svoga jezika sačuvat ćeš svoj ahiretski, ahiretski imetak. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, kaže, ako osjetiš gruboću srca, grubo ti srce, ne reaguješ na Kur'an, slabost u tijelu, pomanjkanju, na fakije također, onda znaj da se pozabavi o nečim što te se ne tiče. Baviš se nečim što te se ne tiče. Da se pozabavi o sebi, bio bi u tijelu kako treba, radio bi išao i sticao na faku i također radio bi na svome ahiretu. Pa bi i srce bilo odgojeno. Kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala od znakova Allahovog okretanja od svoga roba od znakova da se Allah okrenuo od čovjeka i da ga je prepustio njemu samome jeste čovjekovo bavljenje onim što ga se ne tiče da se prepusti, da mu to bude svakodnevnica, da zalazi u ono što ga se ne tiče, da se bavi beskorisnim stvarima, to je znakova da ga je Allah prepustio njemu samome. I još jedan govor El Iđli, rahimehullahu ta'ala, veliki učenjak iz hadisa, kaže Zamolio sam Allaha za jednu potrebu prije 20 godina i još uvijek ne gubim nadu da će mi je Allah ispuniti. Molim Allaha 20 godina. Borim se i dovim Allahu 20 godina za potrebu, još nisam izgubio nadu da će mi se Allah odazvati. Kada je bio upitan koja je to potreba, zašto dovi, zašto moli, s čim se bori, kaže da se ostavim onoga što me se ne da se ostavim onoga što me se ne tiče. Nije tako lahko, treba se s time boriti, ali u tome dakle ljepota naše vjere, u tome ljepota našeg ponašanja, u tome čuvanje našeg ahireta, zasigurno čuvanje našeg obraza na Dunjaluku. Kako ostaviti se onoga što nas se ne tiče, da vodimo računa o svome vremenu, da razmišljamo o smrti, da budemo iskreni prema Allahu na svakom mjestu, da svoj život, svaki trenutak svoga života provodimo radi Allaha, da iščitavamo biografije, životopis naših prethodnika, u čemu su oni provodili svoje vrijeme, kako su oni provodili svoj život i slično. S ovim bismo završili kratki komentar 12. hadisa. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.